Kaip pradėti? Gal vieną kartą gyveno. Kiek kartų girdėjote tokią pasakos pradžią? Pamėginkim kitaip. Sugalvojau, štai kaip prasidės filmas. Ne, netinka. Girdėta. Oh, Tik ne knyga. Kiek kartų visi matė filmo pradžioje atverčiamą knygą? Užverskit knygą. Darysim štai kaip. Pradėsiu pasakojimą nuo dienos, kai viskas pakrypo nepalankę linkme. Gelbėkitės, kas galit, slėpkitės. Sos. Nelaimė, nelaimė. Visiems grėsia pavojus. Slėpkitės, gelbėkitės. Ah! Gelbėkitės, kas galit. Slėpkitės. Slėpkitės. Gelbėkitės! Viščiuk cypsiau, kas atsitiko? Dangus griūva! Dangus griūva! Dangus griūva. Kuoktelėjai. Ne, nebeloju. Eime su manim. Sūnau, kas yra? Tai atsitiko po senojų ažulų. Nemeloju. Jis čia. Dangaus gabalėlis ant žemės. Štai tokios formos. Kaip stop ženklas? Taip, tik mėlynas ir su debeseliu. Jis nukrito man ant galvos. Panašus į stop ženklą. Pala, kas čia? Sūnau, ar tavo ant galvos nukrito šitas? Ne, tėti, dangaus gabalas. Dangaus gabalas. Viskas gerai, ponui. Įvyko nedidelis nesusipratimas. Ant mano sūnaus nukrito gilė. Ne, tėti, įlėk, sūnau, jau pridarei gėdos. Iš čia, ką savo galvojai? Kodėl įstumė į miestą į pavojų? Kaip galėjai supainioti stop ženklą su gile? Didelė, didelė gilė nu, nu, nukrito... Ką? Didelė, didelė gilė nu, nukrito... Didelė gilė? Didelė gilė? Didelė gilė nukrito didelė. Ponios ir ponai, tai tik nerišlus bepročio paistalai. Ah, Bakai, tavo sunus mus mirtinai išgazdino. Ponai, <laughs> Juk pažįstat mano sūnų. Vaikai visko prisigalvoja. Ne, tėti, tai negilė. Tai dangaus gabalėlis. Tikrai. Patikėk manim. Greit kino teatruose. Koktelėjas viščiukas cypsius. Filmas. Po metų. Filmas. Stato filmą. Kada visi pamirš tavo gėdingą suklydimą? Iš pradžių rašė visi laikraščiai, paskui išleido knygą, knygos garso įrašą, stalo žaidimą, šaukštelius su tavo atvaizdu, interneto svetainę, suvenyrinės lėkštutės, matei, iš jų net negalima valgyti. Mačiau jos nesparios mikrobangom. Matei plakatus, tėti? Taip. Lipdukai. Taip ir maniau, kad tai tik laiko klausimas. Su plakadai susitaikiau, net su atvirukais, bet lipdukai. Jų nenulipinsi. <laughs> Kėti, tai nesvarbu. Žinai kodėl? Todėl, kad kai ką sugalvojau. Taip, taip. Juk sakiau tau, kad geriau neišsišokti, nepritraukti į save dėmesio. Čia kaip žaidimas, kaip slėpynės, tik esmė – nebūti surastam. Niekada. Puiku. Tai sakai, kažką sugalvojai. Iki. Nepamiršk. Neišsišok. Gerai. Iki. Iki. Mama, čia kuoktelėjęs viščiukas. Taip, kuoktelėjęs. Nežiūrėk į jį. Iki. Viskas. Šiandien nauja diena. Thank you. for disaster. A four-course meal of no siree. It seemed that happily ever after was happy. Everyone was after me. It was a cup of good intentions, a tablespoon of one big mess. A dash of old probably took the wrong direction. Well, I admit I might have missed a sign or two. I took a right turn at confusion. I left when I should have gone straight on through. I went ahead with my assumptions. And we all know what that can do. get the feeling in this town I'll never live till I live down the one mistake that seems to follow me around But they'll forget about the sky when they all realize this guy's about to try to learn avių mokslas, pono Vilnonio pamoka. Labutė kumutė, esu kaip visada laiku, žaselė Liusė, paršiukas mažylis. Esu ponia Vilnoni. Nukrito pieštukas. Nevykėlis. Viščiukas mažiukas, ančiukas ginčiukas, gauruotis pukuotis, digliuotis pigliuotis, aš. Žuviukas be vandens, Beveik. Antelė Ebelė, bjauriau Jančiukė. Mokiniai, nepakesiu šurkštaus elgesio. Nesiaudinkit, ponė Vilnodė. Negazdink manęs, bjaurioji. Tai yra Ebe. Hmm, Ką kalbėjau? Bjaurioji Ančiukė? A, taip. Viščiukas typsius. <laughs> Vėl vėluoja. Vėl vėluoja. Hmm. Atsiverskite 62 puslapį ir išverskite visus žodžius į avinų kalbą. Jis. Be. Ji. Be. Jie. Be. Mes. Be. Mokiniai, dėmesio. Nenori girdėti kvarksėjimo, čiulbėjimo, kriuksėjimo, prunkštimo ir kakarikavimo, kai žaisime kvadratą. Vargė. Sportas, sportas. Pasidalinkit dvi komandas, populiarūs ir nepopuliarūs. Treneri, ką nepopuliarusis? Gal perskaitykit saugos taisyklės? Gerai, taikykite paršus vaikai. Nusiramink, mažylį. Daryk, kaip daro žuviukas. Sunkus rytas. Susitikau seną priešą. Guma. Ji dvikovą laimėjo. Tavo senas priešas. Kamolys. Kamolys. Girdėjau apie filmą, užjaučiu. Bet gal jį iš karto išleis vaizdajuostėse? Tai man visiškai nerūpi. Šįryt tėtis man pasiūlė tiesiog išnykti. Bet aš neįsižeisiu, nes turiu sumanimą. Norit, kad papasakočiau? Ne, jis geras. Mano gyvenimas užlugdė vienas epizodas. Vos vienas. Tapyras kerėje. Valio! Man reikia tik galimybės. Galimybės padaryti ką nors šaunaus. Kad visi galų gale pamirštų tą griūvantį dangų. Tada tėtis pagaliau manim didžiuosis. Ar traukėlė? Seselė! Uh, Na, ką manai? Klausyk, sakei, dangus griūva. Tėtis tavęs nepalaikė. Ir nuo tada tau skaudu, ar ne? Skaudu. Čia visa bėda. Taip, bet dabar reikia perskelti riešuto kevalą. Ir nelėtai, o labai greitai. Bum, terkšt! Kad pažirtų emocijų šukės. Piktis, apmaudas, neigimas, baimė, gilus skausmas. Supranti? Gerai, apie riešudus nekalbėsim. Svarbiausia štai kas. Nesiblaškyk ir spręsk problemą. Oh, Gerai, bet pasikalbėk su tėčiu, išspręsk problemą. Išspręsti? Taip. Kalbėkitės, kol viską išsiaiškinsit. Pala, žiūrėk. Matai, žurnale šio laikinė antis, tam skirta visa skiltis. Labai naudinga. Jūs sakiau, kad turiu sumanimą. Bet kosmo ant jie rašo, reikia ne kudakuoti, o kalbėtis. O bjauriajame ančiuke rašo, kad nesikalbėjimas su tėvais apie savo bėdas gali baigtis ankstyvų šerimusi. Supranti? Problemų sprendimas. Kartok su manim. Tu tėtis, kalbėtis. Ebe, paklausyk, kalbėjimas tai laiko gaišimas. Turi padaryti, ką nors šaunaus, kad tėtis nemanytų, jog aš baisus nevykėlis. Baig, tu ne nevykėlis, tu išradingas paslaugus, linksmas, gražus ir... Ką? <laughs> Ne. Uh, Taip. Uh, uh, Mažylė, ar viščiukui tipsiui reikėtų pasikalbėti su tečiu ir išsiaiškinti nesutarimus, ar vaikščioti aplink ir vengti problemos sprendimo? Vaikščiot aplink? Mažylė, atsiprašau, nemoku skaityti išraiškų. Žuviuk, padėk man. Tie vyrai Pabaisą pražudė gražuolė. Manau, atvirai ir nuoširdžiai bendrauti moka tik merginos. Kaip jums negėda? Dabar buvo pertraukėlė, laputė. Dabar tai gausi. Ir smūgis bus neemocinis. <gasps> Oh. Išgelbėsim tave! Pasitrauk, vaila žasie! Iščiukcipsiau! Pamokų nelankimas, netinkami mokyklai drabužiai, peštinės per kūno kultūros pamoką ir gaisro signalo paspaudimas. Po to įvykio su griuvančiu dangum, su juo vienos bėdos. Klausykit, bakai, juk žinot, kad jūs labai gerbiu. Buvot bakas, asas, kutkudakas, mokyklos beisbolo žvaigždė. Bet būkim atviri. Sūnus visai jūs nepanašus. Mm. Gerai. Ačiū už pokalbį. Sūnum pasirūpinsiu. Tėti, ne aš pradėjau peštinės. Laputė, jį nuolat, viskas gerai, viskas gerai, nesiteisink. Tėti, galvoju, o gal... O gal man pradėti lankyti beisbolą? Žiūrėk, kur važiuoji. Atsiprašau, ponė, atsiprašau. Beisbolą? Sūnau, apie tai jau kalbėjom. Taip, bet tada buvau vaikas. Šiemet priaugau 3 kilogramus. Aš daug tvirtesnis. Tikrai, beisbolas. Ar tu tikras? Taip, o kodėl ne? <laughs> Taip, kodėl ne? Bet kodėl? Tėti, tu mokykloje buvai beisbolo žvaigždė. Pamaniau, galėtum duoti man patarimų? Bet, sunau, gal beisbolas ne tai, ko tau reikia. Uh, Gal norėtum lankyti šachmatų ar sutartinių burelį? Kai kuriems paaugliams patinka kolekcionuoti pašto ženklus. Gal nori? Ne, man pašto ženklai nepatinka. Jie tokie spalvoti. Ne, noriu žaisti beisbolą, nekantrauju pamatyti tavo išraišką, kai pelnysiu tašką. <laughs> Tėti, um, jokauju, tai pokštas. <laughs> Noriu tavęs paprašyti, sūnau. Žinoma, tėti, prašyk visko. Nesvajok apie tai, kas neįmanoma. E, tėti, na... Manau, kad galėčiau. Na. Gerai, tėti. skaudinu tave, tu mane. Abu vienas kitą skaudiname. Taip paprasta, kad sunku nuslėpti, jog myliu tave. Ir tai tiesa. Oh, Akloja. Gaila, kad tavęs nėra šalia. Dabar žinotum, ką daryti. Mano sumanimai dažnai nesėkmingi. Juos įgyvendinti man jėgų pristinga. Turi man padėti, užaukti ir tvirtėti. Juk myliu tave. Ir tai tiesa. Prašau, man reikia tik galimybės. Užsirašymas į beisbolo komandą. Viščiukas Cipsus. futbolas kvailiams. Lapinui vėl pavyksta. Laputė nesulaikoma. Laputė mūsų didvyrė. Gilė sieks čempionų titulo. Į kairę, į dešinę. Gilės į pergalę, gilės į kovą. Žiūrovai susijaudinę, ponios ir ponai. Ažolų Ažalo miestelis buvo laimėjęs prieš savo varžovus bulvių slėnio bulves, tik prieš 20 metų. Dabar trūksta vieno bėgimo. Žaidėjas pasiruošęs išlyginti rezultatą. Pagaliau turime šansą. Svarbiausia, nesmagus beisbolas ar prizas. Svarbiausia, nušluostyti jiems nosis. Yeah! Šūkis na na na na na na, mes laimėsime, bus skanduojamas pergalės atveju. Ažolų Ažolo miestelis ir meras Kalakutas pasipūtęs turės teisę girtis visus metus. Atsistoti. Mojuoti. Užsisekti užtrauktuką. Mečikova neigiamai paveikė mūsų didvirius. Po devinių varginančių padavimų ir dar susižeidus keliams žaidėjams, kilės priverstos išleisti į aikštę silpniausius. Laimė, ant atsarginių solelio sėdi daug patyrusių žaidėjų. Kitas. Iščiukas typsis. Gailiai verkti. Nevykęs pasirinkimas, ponai. Typsius nie karto nerungtyniavo. Ar jį pralaimėsime? Bet jei jis nukaks iki pirmos bazės, energingoji laputė mus išgelbės. Ji nepakartojama. Pretenduoja į naudingiausio žaidėjo prizą. Vaikuti, klausyk dėmiai. Turi mušti mažyčiame, mažutė laičiame plote. Vis tiek nepataikysi. Eik iki bazės. Neužsimok. Bet treneri, žiūrėk į mane, neužsimok. Eik, girdi, tik eik. Bet treneri, neužsimok. Susijaudinęs, vilkdamas kojas, vos panešantis lasdą cipsius keblina prie metiko plokštelės. Jis muš iš dešinės, iš kairės, ne, iš dešinės. Iš dešinės. Lengvai susidarosim. Kairysis gynėjas rado įdomesnį darbą. Centrinis sotinas į žolę, o dešinysis ieško vikšrų. Pradėkit. Kodėl jis? Kodėl dabar? Nepadarysiu tau gėdos, tėti. Šį kartą nepadarysiu. Padavėjas meta kamuolį. Aukštas padavimas. Nepataikė. Šaunus padavimas. Ponės ir ponai, pasakysiu tiesiai šviesiai. Net ir pervažiuoto gyvūno refleksai greitesni. Gaudytojas rodo ženklus. Paduoda. Apgaulingas metimas. Cipsius net muša. Antras metimas. Santūriau. Sakiau, neužsimok. Neužsimok. Ne. Pakelk lasdą. Atlikti du metimai. Dar vienas metimas, ponai, ir važiuosim namo. Šiandien nauja diena. Thank you. neužsimok. Ošims perkūnui, jis pataikė. Pataikė. Pataikė. Pala, lasda vis dar namų bazėje. Jis stovi apstulbęs. Bėk, vaikė, bėk. Bėk, sunau, bėk. Big. Jis bėga ne į tą pusę. Ala, ne į tą pusę, bėg į kitą. Apsisuk. Ala, jis apsisuko. Jis bėga pro dūmų bazę, kurioje yra žaselė Liusė. Šiandien nauja diena. Lygiosios, Rodrigesas bėga ir pagauna kamoliuką. Ne, tai centrinis žaidėjas. Manhemas tolimoje aikštės dalyje. Rodrygėsas metamas į antrąją bazę. Jis sučiumpa, bet kur kamuliukas? Cipsius palieka bazę, bėga toliau. Visi ieško kamuliuko. Kila sambrūzdis. Užsimovė, užsimovė. Nešam karvę. Jie ja, neša karvę. Atrodo, jis atbėga į trečią bazę. Stop. Jis bėga į namų bazę. Jis nori laimėti tašką. Grįžk, tau nepavyks. Vaikis nusimeta naštą. Jis nerės iš kailio. Čiuožia prie namų bazės. Atbėga centrinis polės. Fotofinišas namų bazėje. Taško nelaimėjai. Ponai, oh, kokia nesėkmi. Pala, Pala, pala, palaukit. Lukterkit ir sulaikykit kvepavimą. Gal dar ne viskas baigta. Jis... Jis palėtė plokštelę. Viskas, mėlėjai. Kilės padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Pirmą kartą po 20 metų laimėjom čempionatą. Mamos, bučiuokit savo vaikus. Jūs stebuklo liudininkai. Prisiminkit, kur buvo čia akimirka. Turime naują čempioną. Jo vardas Viščiukas Cipsius. Pasisekė. Viščiuk Cipsiau, tavo viskas. Pergalė, triumfas, šlovė ir žinoma, lipnaus sportininkų gėrimo purslai, kuriuose išmirksta patiniai ir nutrina odą. Šios pergalės niekada nepamiršim. Valio! Valio, mes laimėjom, laimėjom. Čia mano sūnus, čia mano sūnus. Aš čempionas, mano draugė. Kovosiu iki pabaigos. Nebe nevykėlis, nes aš čempionas. Pasaulio čempionas. the champion. I, I am the champion. But gone is the loser. Cause I am the champion <gasps> of the world. Yo! He's the wind up. Если тебе идея, Jis meta. Lietai ir taikliai. Jis užsimoja. Jis bėga prie pirmos, prie antros. Atitrenkia į sieną. Bėga prie trečios ir prie namų bazės. Kamuliukas metamas prie namų bazės. Jis tu atbėgs. Jisai suspėja. Galingosios gilės laimi. Galingosios gilės laimi. Ha ha ha! Žvaigždė. Tikriausiai dabar įvykį su griūvančiu dangum visi pamirš, sunelė. Tikrai pamirš, tėti. <clears throat> O gal mums reikia pasikalbėti? Pasikalbėti? Apie ką čia kalbėtis? Nebent tu nori... Ne, ne, ne. Tai pamirškim tą įvykį. Ištryniau iš atminties. Puiku, tėti. Na, užteks linksmybių. Kaip gerai, kad pasikalbėjom, sūnau. Stumtelėsiu tave. Išsibuok truputį. Atsistojau. Ei. Ei. Labanakt, Asia. Ačiū už suteiktą galimybę. dangaus gabalėlis, stop ženklo formos ir vėl tas pats. Sūnau, nesužydėjai. Ateinu, ateinu. Kas atsitiko? Nieko, tikrai tu šaukiai. Aš... Aš nukritau nuo lovos. Tai kaip atsidūrėjai čia? Kur? Čia, kur? Čia, kaip čia atsidūrėjai? Apie ką kalbam? Mm. Tiek to. Klausyk, pamirškim praeitį. Rytoj bus nauja diena. Prašau, išnyk, išnyk, išnyk, prašau, išnyk. Gerai. 啊啊！哦，嗯。 Turiu paskambinti Ebei. Mažylį, patylėk. Patylėk, mažylį, kalbu telefonu. Mažylį. Labas. Kur tu? Mes jau pradėjom. Ką? Bičiuliai, žiūrėkit. Keistenybė. Kaip suprantu, su tečiu nepasikalbėjai. Taip ir maniau. Kodėl? Kai nebuvo atviro pokalbio. Kalbėjomės, tikrai išnekučiavomės. Uh-huh. Tikrai oh, ir oh, ką jis pasakė? Na, Gana. <laughs> Hmm? Kišimės į jūsų santykius. Nevaikščiok aplink ir spręsk problemą. Ji teisi. Ebe, šitas daiktas užkrito ant manęs aną kartą. Daugiau jam to nesakysiu. Jis jam nesakys. Mažiau, atsiprašau, aš kiškis bailelis. Aš tikra, kad tai galima paprastai logiškai paaiškinti. Gal čia meteorologinis balionas arba ryšių palidovo detalė. Man nesvarbu, kas čia. Nenoriu jo. Noriu, kad viskas grįžtų į senas vėžes. Prisimeni, kai iš dangaus nukrito tas melsvas ledukas. Visi manė, kad jis iš kosmoso, bet pasirodė, kad tai užšalęs šlapimas iš lėktuvo. Taip, užšalė šlapimas, taip, šlapimas, šlapimas. Nebesakyk to žodžio. Nebesakyk, sakiau. Kokio? Šlapimas? Sisiukas, čiurkšlelė. Balutė, gerai, keičiam temą. Nori sisiuko? Mane svarbu, kas čia. Padėkit man jį išmesti. Wow. Skraidanti žuvis, slėpkitės! Ne, žuviuk! Greičiau, greičiau! Allah, sūnau, kur gaisras? Viščiukas Typsius nori jums kai ką pasakyti. Sakyk. Apie ką kalbam? Uh, turiu eiti, tėtė. Iki. Visada reikia išklausyti vaikus. Ne tada, kai jie neturi ką pasakyti. Laikykis, žuviuk. Išgelbėsim tave. Oi, atsiprašau. Palaukit. Atsiprašau. Šaligatvio kraštas. Miestelio stadionas. Живек! Mm-hmm. Ebe, atsikvošėk. Greičiau, bėgam iš čia. vargšas žuviukas. Tikriausiai iš jo padarė iškamšą ir pastatė kaip intergalaktinį trofėjų. Arba jo veidą implantavo į jų šlikščius embrionus. Viena aišku, jo nebėra. Nebėra. Yra. Oh, o šimts. Wilk. Кадырый, имя? Жувек. Жувек. Курто Жувек. Nebesustvardau. Įtampa. Eikit be manęs. Viskas gerai. Įstums į pavojų jūsų misiją. Kai atsiras galimybė, išmeskit mane už borto. Tik duokit ginklų, šlakelį vandens ir bulvių traškučių, jeigu turit. Nusiramink, viskas gerai. Žylį, kur tavo maišelis? Kvepuok. Lietai, lietai. Daryk tai, ką darai nusiraminimui. I'm a woman's man. No time to talk. Oh, oh, oh, oh. Staying alive, staying alive. Ah! Fish! Žuviuk. Žuviuk, tu sveikas? Ar tave skriaudė? Sakyk, ką nors. Nebarbengi stiklą. Žuvis nemėgsta. Bėgam iš čia. Kur mažylis? Aleks. Eilė mums. Bėgam. Viskas, kai grįšim, viską pasakysi savo tėčiui. Gerai, tu teisi. Ah! Aš dar gyvas, aš dar gyvas. Mažylį. Netrauk, stumk. Stumk. Ne, netrauk, stumk. Sprunkam, greičiau. Greičiau, bičiuliai, greičiau. Greičiau. Pertraukėlė. Tai... Ar buvot prekybos centre? Greičiau, bičiuli, greičiau! Atsiprašau, nuo įtampos pučiuosi. Greičiau, bičiuliai, bėgam! atsargiai. Ačiū. Kad jas kurtas genetiškai paveldėtas trumpas kojas. Uh, uh. čia garsas? Sorry. Atsiprašau, kai jaudinuosi valgau. Bėgam. Bėgam greičiau. Palaukit, žuviukas. Varpas, turim paskambinti mokyklos varpu ir visus perspėti. Greičiau. Greičiau. Greičiau. Greičiau, greičiau! sunaikinta. Jie jau arti. Man reikia sodos vandens. Lys, pinigė, lys. Užsilenkęs kampas. Kodėl taip darom? Imk. Veik. Veik tu, veik. Veik. Atsitiko. Akimirką buvau netekęs sąmonės. Dangus griūva. It was just an acorn, a Tai tik gilė, mažytė gilė. Ponai, man baisiai gėda. Skambink varpu. Greičiau, cypsiau. Skambink varpu. Hmm. O dabar orai. Nelaimės varpas. Greičiau, kvieskite filmavimo grupę. Iš čiuk tipsiau, tikiuosi tai paaiškinti įstengsi. Ten tai e, turite... Ką jis sako? Ten tai turite... Da, da. Paskui mane. Greičiau, greičiau. Ten ateiviai. Ir vėl kartojasi. Greičiau, greičiau. Greičiau. Tuoj, tuoj. Tuoj pamatysit. Greičiau laivas kyla, greičiau nespėsit. Žiūrėkit, moneta. Oh, Ponai. A, ah, taip. <laughs> Oh. Greičiau, greičiau. Laivas kyla. Štai. Ką filmuojam? Nežinau. Taip, gerai. Suprantu, kad visą tai kvailai atrodo, bet nematomas laivas su ateiviais nori užgrobti žemę. Tai parodysiu. Yeah. Uh, Netaikliai. Pamėginsiu dar kartą. Netaikliai. Visi žinom, kad aš netaiklus. Dėl maskuojančių plokščių laivas nematomas. Viena nukrito iš dangaus tiesiai man ant galvos. Ir vėl apie tą gilę. Nėra reportažo. Bet medžiagą galime nusiųsti laidai kuokteliujusios vištos. Patikėkit, jis čia buvo. Palaukit, čia buvo ateiviai. Tiesa, su švytinčiom akimis, čiuptuvais ir žemėlapiais, kuriuose perbrauktos planetos. Mažylį, gana. Nenorėk, kad mamytė atimtų tavo Streisand įrašus. Mama, neliesk Barbaros. Kodėl negali susitvarkyti su savo sūnumi? Pondai, sakau tiesą. Tėti, tėti, aš nemeluoju. Šį kartą turi manim patikėti. Ne, sūnau. Netikiu. Man baisiai gėda, ponai. Labai visų atsiprašau. Atrodo, tai didžiulis, kvailas nesusipratimas. <laughs> Be surastos monetos visa kita tik laiko gaišimas. Oh, Pone Kutkudakai, nesisielokit. Niekas jūsų nekaltina. 他。 Nelaimė, nelaimė, atsiųskit pagalbą. Po dar vieno vakarykščio viščiuko Tipsiaus įvykio vis dar plūsta reportažai apie paniką ir samišį. Ir akimirką Lemingų šeima iš baimės pabėgo, bet neradę uolos pradėjo šakinėti nuo artimiausio parko suolelio. Alio, atsiprašau. Alio, atleiskit. Alio, netrukdykit. Ką, jūs sutrypė? Koks siaubas. Maniau, kiškio koja neša sėkmę. <laughs> Gavote laišką. Atsiprašau, nejuokinga. Sveiki. Ką, ponia? Jūsų pašto dėžutė pilna neapykantos laiškų. Taip, matau oro reklamą. Ačiū Dievui, debesis uždengė paskutinę raidę. Alio? Ei, negražu taip kalbėti. metas kalbėtis. Tinkamesnio meto pasikalbėti su tėčiu nebus. Per vėlu. Per <laughs> vėlu. Mėloji, per vėlu. <laughs> Nors labai stengiamės. Mažylis. <laughs> Pagalvok apie tai. Viduje kažkas nutrūko, o nuslėpti negaliu. Apsimetinėti nenoriu. Oh, mažylį, noriu pabūti vienas. Ah! Ebe, mažylį, žuviuk. Žiūrėkit. Viščiuk, kodėl šaukiai? Kas čia? Jo vardas Kirbis? Jį paliko tėvai? Dar tas vėderis Luko tėtis? Neverk, padėsim tau. Sugražinsim tave namo, gerai? Pusk. Atât biciulei. Atât. E smielos. E chiși gândes. That's all. Čia tavo tėvai? Jie skrido su galaktikos kariniu laivynu? Sergei, nesužeiskit vaiko. Sūnau, sėsk į mašiną. Turim važiuot. Turiu tau kai ką pasakyti. Taip, taip, buvai teisus. Mus puola ateiviai. Dabar matau. Žiūrėk. Tėti, tai dėl ateivių. <laughs> Tai gelbėjimo misija. Gelbėjimo misija. Taip. Šitą tėvį vaiką netyčia čia paliko. Jie skrido jo paimti. Turim jiem padėti, tėti. Jei ne mes, kas? Ką? Ah, Tik to. Vis tiek manim nepatikėsi. Sūnau. Sūnau, grįžk. Sūnau. Iščiuk cipsiau. Pane Kutkudakai, jisai sako tiesą. Taip, nors turint omeny jo elgesį, suprantame, kodėl jo netikit. Ar matai jį? Ne. Nusintėm sausumos karius. Atsargiai, nepartrenkit vaiko. Atsargiai. Вещук Типсел. Ką savo galvoji? Turim sprukti. Vis lakstai ir šokinėjai. Tėti, palauk. Turim eiti, ten vyksta pasaulių karas. Netrauk. Paklausyk, pavojaus nėra. Mus puola. Ar galit greičiau išsiaiškinti santykius? Manęs nepalaikai. Netai turėjau omeny, bet tu manęs nepalaikai kai laimėjau varžybas. Taip, bet tada, kai sakiau, kad griūva dangus stadione ir dabar nepalaikai. Gerai, kalbėk, kalbėk. Tau dėl manęs gėda. Turime apie tai pasikalbėti. Santykių aiškinimusi vengimas sukelia šerimasi, o aš nenoriu būti mažas ir plikas. Na, aš... Nežinojau, sunau. Nenorėjau Gilė, dangus, viskas. Tu teisus. Tu teisus. Tavo mama, žinai, ji mokėjo nuoširdžiai kalbėtis. O aš Man reikės rimtai pasimokyti. Bet žinau, kad myliu tave visokį. Atsiprašau, jei jautiesi taip. Lik turėtum užsitarnauti mano meilę. Išsiaiškinom. Eime. Okay, Dad. Now all Tėti, dabar turime sugražinti bejėgį mažąjį kirbį. <laughs> Turim gražinti šitą būtybę? Tai beprotybė. Beprotiškai nuostabu. Atsakyk, ką turiu daryti? Rimtai? Visiškai. Viską padarysiu, sūnau. Eime, tėti. Turime išgelbėti planetą. Visiškai palaikau savo sūnų. Jis mėgsta kandžiotis, ar ne? Beje, tu man neįtikėtinai graži. Tai bent santykių išsiaiškinimas. Olha lá, kas čia dedasi? Ateivis suskystino jai protą. Ką darom, sunau? Paprasčiausiai tėti turime atiduoti šitą vaiką didžiuliam metaliniam ateiviui. Pasiduodame. Imkit miesto raktą. Mano mašinos raktą. Tik takus imkit. Viską. Planas A netinka. Gerai, ką darom, sunau? Palaikau tave visų šimtų procentų. Ah, planas B. Žinoma, planas B. Koks tas planas? Nori į tualetą? Sulčių? Užkasti? Dešrainiom pagaliuko? Žaisti golfą? Ko? Nemoku bendrauti su vaikais. Aš prastas tėvas. Taip, taip. Ar čia tavo tėvai? Taip, tėti, planas B. Turim prasmukti pro laivus, švengti mirtinų ateivių robotų spindulių, nubėgti į rotušę, užlipti ant aukščiausio stogo taško ir atiduoti vaiką tėvams. Tai. Yeah! Taip! Get in! Štai kaip reikia elgti su šiukšlėmis. Ką dabar darom, sūnau? Ugnegesių mašina. Planas C. Mažylė, neapsisuk. Važiuok prie rotušės. Bet jie mūsų naikins. Ką turiu daryti? Ką man daryti? Daryk, mums pavyks. Mes liksim gyvi. Aš liksiu gyvas? Stabdžiu sebe. Gerai. Gazas dugnas. Iš ties kopečias žuviuk. Wow! aš liksiu gyvas. Neveikia. Planas D. Valio. Penktas aukštas. Skauda šlaunis, dėgia blauzdas, bet myliu tave. Dešimtas aukštas. Visiškai palaikau. negaliu išlysti. Nelipk, sunau, mes neįstengsim. Man pavyks. Labai pavojinga. Man pavyks. Šį kartą turi manim patikėti. Tikiu, sunau. Gerai, laikykis tvirtai. Alio! Štai jūsų sūnus, jis čia. Štai jūsų sūnus. Jisai sveikas. Jis sveikas. Nutraukite puolimą. Aš čia, sūnau. Tėtė, atsargiai. Pasitraukit nuo mano sunaus. Pasitraukit. Galingosios gilės. Tiktaku? Kodėl pagrobėt mūsų sūnų? Pala, bičiulė. Mano sunus jūsų vaiko negrobė. Jūs jį palikot. Jūs blogi tėvai. Juos pažįstu iš tolo. Įlėk. Atiduok vaiką. Gerai, gerai. Mielasis Kirbi, kaip smagu tave matyti. Vos pasprukom. Jie vėl kartu. Jie susigražino sūnų. Pažeidėte intergalaktinį įstatymą 90210. Už tai baudžiama galūnių nupjovimu. O šimtas. Sakai. Nelabai. Alvin? Elvinai, jis tvirtina, kad jie sako tiesą. Tai nesusipratimas. Tada... Kaip nesmagu. Taip, tikriausiai turėčiau sakyti patraukti ginklus, žinoma. Pastatyk juos ant žemės. Žinoma. Ir išjung savo žemą balsą. Bet aš... Išjung. Melvinai. Bet jo naudojosi taip retai. Melvinai. Yes. Gerai, brangioji. Sveiki, ar norit pamėginti kalbėti žemų balsu? Labai atsiprašom už šį nesusipratimą. Mes baisiausiai atsiprašom. Jei ne jūsų sūnus, būtume sunaikinę visą planetą. Vaporized the whole planet. What? Ooh. Gyvulėliau, oh kur tada rinktume giles? Atskrendam čia kiekvieną vasarą. Kasmet. O taip, kitose planetose gilių nėra. Kaip parašyta ant jūsų primityvaus vaizduojamojo ekrano. Todėl čia ir atskridom. Gerai, viskas sugražinta į senas vėžes išskyrus ją. Sveikučiai. <gasps> Laputė? Oh, Jos smegenų veikla šiek tiek sutrikusi, bet nesijaudinkit, pasistengsim jai padėti. Ne, ji nuostabi. Keistoka. Oi, kaip vėlu, turim skristi. Gerai, malonu susipažinti. Atsiprašom, kad taip negražiai įsibrovėm, bet aš tėtis. Juk žinot, kaip būna su tais vaikais. Kai jiems jūsų reikia, darote viską. Ir vėl ta plokštė. Kasmet, kai čia atskrendam, ji iškrenta. Kada nors, mielasis, jų nukris, kam nors ant galvos. Nesąmonė. Ar negaliu jos gražinti? Absurdas. Uh-huh. Išpėtė kvita. Tylė. Ar kalbėjai su manim savo žemu balsu? Um, apie ką tu čia? Um, Nori pamatyti naująjį filmą apie tave. Tikiuosi, jie neiškraipė įvykių. Tai Hollywoodas. Ten gerų istorijų neiškraipo. Po metų. Raudonasis pavojus. Visi į savo pozicijas. Raportuok, žuvie. Piktosios laputės kubutės kariuomenė prasibrovė pro žemės atmosferą. Tai reiškia... Taip, taip. Dangus griūva. Vadė, cipsiau. Tik ne tai, prašau. Vadink mane Asu. Oh, Asia, tik ne tai. Nenorėjau stumti tavęs į pavojų, Ebe. Mažylė, ar girdi? Taip, vadė. Mažylė, mano draugė. Ateiviai toj puls žemę. Žemės gyventojų likimas mano rankose. Na, ir truputį tavo. You. Turiu tavęs paklausti, ar nori pašėlti? Man yra per aukštų kalnų ir per žemų slėnių. Išskleisk skydus, mažylė. Pasirenk skrydžiui. Pasitaikyk, pasitaikyk. Leisk jam paragauti keulienos. Kapitone, atsargiai. Mažyli, ar tu sveikas? Ne, ne. Skriskit be manęs, vadę. Palikit man ginklų, šlakelį vandens ir bulvių traškučių, jei turit. Neįtikėtinai tiksliai. Jis buvo geras mano draugas. Oh, Ak, Ebe. Gerai, kad bent turiu tave. Ebe. Ase. Ebe. Ася. Ebe. Ася. Gerieji ažolų ažolo miestelio žmonės. Nors kartais atrodo, kad dangus griūva, niekada nepasiduokit. Nes kiekviena diena tai nauja diena. Nauja diena. Ak, Nossa! Išvertė Gabija Ryškuvienė, įgarsino Džiugas Eurusaitis. Garso režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI. breaking my. Heart. Don't go breaking my. Heart. Don't go breaking my heart. Come on, run, you can do it. Don't go breaking my. I won't go breaking your heart. Don't go breaking my. Don't go breaking my. You gotta act quickly, Dad. Try this. Don't go breaking my. There you go. Don't go breaking. there it is. I won't go breaking your heart. I'm having fun now. Don't go breaking my heart. That was. <laughs> Sing it again! Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Oh, oh, oh. here we go, loop de Here we go, yeah, yeah. Shake it out, baby. Now here we go, loop get over. Let me see you shake your tail feather.